المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قول مصنف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحاني الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني أخرجه الشيخان kutoka kwa Anas ibn Malik Allah mridhie anasema walikuja au kilikuja kikundi cha watu watatu kilikuja kikundi cha watu watatu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam au katika nyumba za wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam wakiuliza kuhusiana na ibada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba taratibu na ibada anazozifanya mtume sallallahu alayhi wasallam ni zipi wakawa wameelezwa lakini pindi walipoelezwa kana kwamba wao taqalluha ai ja'aluha qalilan walipoelezwa kwamba mtume hufanya hili na hili wakaelezwa zile ibada ambazo mtume huzifanya kana kwamba wakaziona ni chache eh wakaona kuwa ni chache faqalu wakasema wa aina nahnu minan nabi sallallahu alayhi wasallam na sisi tuko wapi kutokamana na mtume sallallahu alaihi wasallam hakika amesamehewa madhambi yaliyotangulia na yatakayochelewa yatakayofuata maana msamaha wa madhambi yaliyopita na yatakayokuja lakini pamoja na hayo mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya ibada hizo ambazo wameelezwa na wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam sasa wasema sisi na mtume sallama tuko wapi ikiwa yeye amesamehewa madhambi sisi hatuna msamaha lakini pamoja na kuwa kasamehewa bado asimama katika kutekeleza hizi ibada wazi kwa hiyo wakaona kwamba hizo bado ni chache inabidi wao waongeze واضح طيب قال أحدهم أكسيما مجواو أما أنا فإني أصلي الليلة أبدا أما مين من تصلي سيك سيك زد وقال آخر لمجين أكسيما أنا أصوم الدهر ولا أفطر نمن تفنغ سيك زوت ولا سيفطور سيلي وقال آخر mwingine akasema watatu ana a'tazilu nisaa fala atazawwaju abada mimi najitenga mbali na wanawake sioi kamwe abadan sindoa fajaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaja mtume sallallahu alaihi wasallam faqal akasema antumu alladhina qultum kadha wa kadha je nyinyi ndiyo ambao mmesema hili na hili mmesema hivi na hivi ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu tambueni kwa hakika mimi ni mchaji wa Allah kwenu nyinyi na ni mcha Mungu kwenu nyinyi bimaana mimi ni mwenye kumwogopa Allah kuliko nyinyi na mimi ni mwenye kumcha Allah kuliko nyinyi la akhshakum lillah mimi ni mwenye kumwogopa Allah zaidi kwenu nyinyi wa atqakum lahu nami ni mwenye kumcha Allah zaidi kwenu nyinyi lakini asum pamoja na hayo lakini mimi ninafunga wa uftiru na ninafturu nakula kula wa usalli wa arqudu na ninaswali kisha nalala wa atazawwaju nisa na vile vile ninaoa nini wanawake faman raghiba an sunnati falaysa minni yule atakayejitenga mbali eh, na mwenendo wangu sunna zangu basi huyo si katika mimi huyo si si katika mimi واضح طيب يقول مصنف رحمه الله قوله يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حرص شباب الصحابة رضي الله عنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم katika kipengele hichi kuna faida faida ambayo ni pupa ya vijana wa kisahaba Allah waridhie juu ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba walikuwa pupa ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam faida hii tunaipata katika nukta hii yasaluna an ibadati nabii sallallahu alayhi wasallam wakiuliza kuhusiana na ibada za mtume sallallahu alayhi wasallam kila onesha pupa yao katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam wa qawluhu na kauli ya mtume كأنهم taqalluha fihi katika nukta hii kuna faida kuwa anna al-ibrata bil kayf wala bil kam mazingatio ni katika aina wala si katika e, wingi au kubwa kimia wazi mazingatio ni katika aina wazi kwa sababu wao pia kana kwamba waliona kwamba ni nini bado inabidi kuongeza zaidi ikiwa mtume anafanya hayo na yeye amesamehewa basi wao wanastahiki kuzidisha zaidi katika kipengele hichi tunaona kwamba mazingatio ni katika aina na utaratibu si katika wingi wazi kwa sababu walipojaribu kusema kwamba wao watafanya zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hapa wao walifikia kwamba ukizidisha ndio inakuwa aula zaidi kumbe mazingatio ni katika aina wazi aliyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam wala si katika wingi si katika wingi baadhi ya mashaikh na hapa pia kuna wengi ambao wanafanya matendo ambayo hayakuthibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wala hayakupatikana katika Qur'an. Kwa hiyo mazingatio si kufanya mengi bali mazingatio ni kufanya kama alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa asema katika suratul mulk alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ndiyo ambaye ameumba uhai na umauti ili awajaribuni ni yupi mwenye matendo mazuri hakusema matendo mengi matendo yaliyokuwa mazuri ni yale ambayo yamethibiti lakini pili katika utekelezaji wake yakafuata utaratibu na muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuyafanya mambo hayo wazi tayib kwa hiyo kaanahum taqalluha faida tunayopata ndani ya kipengele hichi ni kwamba mazingatio ni katika aina wala si ukubwa au wingi wa qawluhu na qawli واضح وقال احدهم sawa aulia Anas ibn Malik radhiallahu anhu aliposema katika kusimulia hadithi hii kuwa akasema mmoja wao amma ana fa inni usalli al-laila abada ama mimi hakika mimi nitasali usiku siku zote na mwingine akasema nitafunga milele wala sili na mwingine akasema mimi nitajitenga mbali na wanawake sitaki kuoa sintoa kabisa katika kauli hii au maneno haya kuna faida pia faida yenyewe ni kwamba yaqulu musannifu rahimahullah anna al-istihsan al-aqli la yusayyiruhu mashru'an illa bitaqriri ash-shar'i hakika al aqli lil-amal akili kuliona jambo kuwa ni zuri au akili kulifanya jambo kuwa ni zuri wazi yani akili ikaona kwamba jambo hili lina uzuri huo ni muono wa akili na mtazamo wa akili mtazamo huo wa akili hautoshi kulifanya jambo hili kuwa ni la kisheria eti kwa mujibu wa akili tu sinafahamiana vizuri kwa sababu hawa walipoona hivyo akili yao iliwatuma kwamba hili ni jambo zuri wala halina baya wazi <coughs> lakini tukaja kuona kwamba mtazamo wao waliouona kwa mujibu wa akili zao si mtazamo wa kisheria si mtazamo wa kisheria wazi na hapa pia tunapata ukamilifu wa dini hii kwa sababu kama mlango huu ungekuwa wazi, kila anayeona kwamba hili linafaa kwa mujibu wa akili yake, ingelikuwa ni fujo katika dini, kwa sababu kile anachoweza kukiona mtu fulani, mwingine pia hataweza kuona hicho, ataona kitu kingine. Wazi. Na ndio maana sisi ufahamu wetu ukafungamanishwa na ufahamu wa nini? Wa masahaba. Hata kama utakuwa na akili nyingi sana, lakini lazima katika dini hii urejee ufahamu wa asahaba radhiallahu anhu wazi na maneno haya pia nayambatanisha na kauli ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu wasema law kana ad-din bir la kana asfala al-khuffi awla bimashi min a'lahu Ali ibn Abi Talib asema law kama dini ingekuwa yapelekwa kwa rai na mitazamo basi ingelikuwa kupangusa chini ya hofu ndiyo aula zaidi kupewe kipaumbele iwe ndiyo sehemu ya kwanza kuliko juu kwa sababu chini ndo panakanyaga lakini sheria inakwambia upanguse wapi juu kuonesha kwamba dini haiendi kwa rai unavyofikiria wewe wazi طيب kwa hiyo akili kuliona jambo kuwa ni zuri wazi basi kuliona kwake huko hakulifanyi jambo hili kuwa la nini la kisheria isipokuwa mpaka lithibitishwe na nini na sheria bitakriri shar'i mpaka lithibitishwe na nini na sheria wa qawluhu faqala antum alladhina qultum kadha wa kadha wazi kauli ya mtume swalla sallam alipowaambia kwamba nyinyi ndio ambao mmesema hivi na hivi kadha wa kadha katika kauli hii pia kuna faida faida ambayo almanhaju alqawimu fi tathabbuti min alakhbar ni kwamba tunaona manhaju mfumo uliokuwa imara uliokuwa sawa sawa uliosimama vizuri fi tathabbuti min alakhbar katika kuzithibitisha habari yani mtume alikuja akawaambia nyinyi ndio mmesema hivi na hivi katika kipengele hichi tunafundishwa mfumo uliokuwa sawasawa mzuri katika kuthibitisha nini habari kwamba lazima uithibitishe habari wazi طيب وقوله أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له na kauli ya mtume alayhi salatu wassalam alipoambia hakika mimi tambueni hakika mimi ni mwenye kumwogopa Allah kati yenu zaidi na ni mwenye kumcha Allah kati yenu zaidi bimaana mimi ninamuogopa Allah zaidi yenu na ninamcha Allah jalla wa ala zaidi yenu واضح fihi jawazu tazkiyatu nafsi lilmaslaha katika kipengele hichi tunapata faida kuwa inajuzu mtu kuitakasa nafsi yake kwa ajili ya maslahi. Kwa ajili ya nini? Sababu Mtume anawaambia mimi ni mchaji Allah kwenu nyinyi zaidi, na pia vile vile ni mwenye kumwogopa Allah kati yenu zaidi kuliko nyinyi. Wazi hapa inaonekana tazkiyatun nafs, yajuzu mtu kuitakasa nafsi yake, lakini kwa ajili ya nini? Ya maslaha. Anawafahamisha masahaba hawa kwamba ikiwa mimi ni mchaji Allah kuliko nyinyi na muogopa Allah kuliko nyinyi naswali na nalala nafunga na nakula na ninaoa pia na ibada zingine zinaenda ikiwa mimi ninafanya hayo basi nyinyi mwatakiwa pia kufata nini mwenendo wenu mwenendo wangu mimi wazi wala kuzidisha kwenu haitowapelekea kuwa nyinyi ndio basi mwamcha Allah zaidi sinaeleka vizuri eh? si tunafahamiana katika sura hiyo haina maana kwamba alikuwa akijiproud hapa eh kwa maana akijigamba na kujifahari haikuwa katika sura hii si tunaelewana vizuri ni katika utaratibu wa al ikhbar akitoa maelezo au akiwafahamisha hao si tunaelewana vizuri eh طيب وقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني قال الإمام الشاطبي رحمه الله وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار ولم يكن ما التزموه إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر انتهى كلامه رحمه الله أسمع الإمام الشاطبي رحمه الله katika kauli hii ya mtume faman raghiba an sunnati falaysa minni asema ibara hii ashaddu shay'in fil inkar yani ni katika ibara ambazo zenye makemeo makali mno wazi ni katika ibara ambazo zenye makemeo makali makatazo makali tuma moja hapa mtume anasema faman raghiba an sunnati falaysa minni, yeyote atakayeacha mwenendo wangu si katika mimi. Ibara hii asema alimamu imamu Shatibi rahimahullah ni ibara ambayo yenye makemeo makali mno, walam yakun maltazamuhu, na wala haikuwa lile ambalo walijilazimisha nalo illa fi'lu mandubi, isipokuwa ni kufanya nini? Jambo ambalo nini? Mandubi jambo ambalo sio la wajibu si tunaelewana vizuri au tarki mandub ilikuwa umejilazimisha kufanya jambo ambalo si la wajibu au kuacha jambo ambalo ni mandubu na katika kulielekea jambo lingine tena ambalo ni mandubu yaani hawa mabwana walipojilazimishia wao kwamba mimi nitafunga nitasimama usiku na mimi sintooa hayo yote ambayo waliojilazimishia ni wajibu si wajibu sinaeleka uzuri bali walikuwa wamejilazimishia kufanya mambo ambayo si wajibu wazi na kuna uwezekano wa kuyaacha hayo na kuyaendea mengine tena lakini pamoja na kuwa mambo hayo siyo ya wajibu bado mtume anaonesha kukataza katazo lenye nguvu katazo lenye msisitizo na mkazo wa hali ya juu anasema yule atakayeacha sunna zangu si katika mimi hali ya kuwa sunna hizo si za nini si za wajibu si tunaelewana vizuri ndio maana al-Imam Shatibi rahimahullah anasema ibara hii ashaddu shay'i fil inkar <clears throat> ni ibara ambayo ina katazo lililotiliwa uzito na mkazo kwa nini kwa sababu hakikuwa kile walichojilazimisha wao kwamba tutafunga milele, nitasimama usiku, sintooa. Hayo waliojilazimisha nayo ilikuwa ni katika mambo ya kufanya mambo ya mandub ambayo sio wajibu. Tuko pamoja? Eh? Ambapo kufanya ni mandub au wanaweza wakaacha wakaenda kufanya jambo lingine ambalo lina mandubu ambayo sio nini wajibu lakini pamoja na hayo mtume akasema atakayeacha sunna zangu si katika mimi kuonesha hata kama ni sunna ambazo sio za wajib muislamu hatakiwi kuziacha takiwa ni sunna ambazo zimekokotezwa na kuzifanyia nini kazi baadhi ya mashaikh طيب pia vile vile faida nyingine katika nukta hii fihi anna luzuma sunnati la yakunu illa bil ittibai katika faida nyingine tunayopata katika maneno hayo maraghiba an sunnati falaysa minni ni kwamba anna luzuma sunna hakika kujilazimu na kufata sunna au kujilazimu na sunna la yakunu illa bil hakupatikani kujilazimu na sunna isipokuwa kwa kufuata. Wazi? Yani mtu hawezi akajilazimu na kufata sunna isipokuwa kufanya nini? Ili uwe mwana sunna lazima ufuate. Wazi ya mashaikh? Tayib. ولا تشفع كثرة العمل المجردة عن اتباع لصاحبها ولا تشفع كثرة العمل ولا حزيت سمهوا عمل كوانيجي أو عمل كوانيجي حزيت سمهوا ولا تشفع ولا حيت سمهوا kathratul amali wingi wa matendo almujarrada yaliyojitenga an ittibai kutokamana na kufata liswahibiha na yule mwenye nayo yani kama mtu atakuwa na matendo mema lakini matendo mengi lakini katika hayo matendo mengi yako mbali na kufuata mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam huyo mwenye kuyafanya haenda ni sambamba na mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kwa wingi wa matendo yake hayo hata kama hakufata mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam si kwamba atapata msamaha kwa maneno matendo yake yatakuwa yanafaa la ili yafae lazima afate utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwanadamu afanye matendo mengi anavyoweza lakini akiwa hayajafuata utaratibu wa mtume alaihi salatu wassalam matendo hayo hatosamehewa wazi bimaana hatopata ujira wa matendo hayo naam wazi hizo ni fawaidi ambazo amezitaja musannifu rahimahullah katika hadithi ya tano الحديث السادس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه asema mtume sallam ya يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء <coughs> طيب أسيمك Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema enyi vijana enyi mkusanyiko wa vijana au enyi vijana hakika e, man istataa minkum albaa yule atakayeweza miongoni mwenu albaa yule atakayeweza kati yenu albaa bimaana annikahu waljimaa atakayeweza kuoa na akawa na uwezo pia wa jimai falyatazawaj aoe fa innahu hakika hilo la kuoa aghaddu lilbasari ni jambo ambalo linamfanya yeye ainamishe macho yake wazi wa ahsanu lilfarji, na hilo la kuoa linamfanya yeye awe ni mwenye kuhifadhi tupu yake. Waman lam yastati, na yule ambaye hatokuwa na uwezo, fa alayhi bisawmi, basi afunge. Eh, fa innahu, hakika hiyo funga lahu, kwake yeye wijaun, ni kinga, ni kiziwizi دفاع واضح أو مانع واضح يا مشايخ kwa yule ambaye hatakuwa na uwezo basi afunge hakika hiyo funga kwake yeye ni kinga واضح طيب او itamziwia na kufanya nini uchafu والحديث أخرجه أحمد والشيخان والأربع طيب katika faida ambazo zinapatikana ndani ya hadithi hii kwanza fihi anna marhalata shababi aghsabu al umri fihi anna marhalata shababi aghsabu al umri hakika nafasi au levo ya ujana kipindi cha ujana umri wa ujana aksabu marahili al-umr, ndiyo sehemu e, ya starehe katika hatua za umri. Umri wa mwanadamu unapitia katika hatua mbalimbali. Kwa hiyo sehemu ya ujana ndiyo sehemu ya starehe, lakini ndiyo sehemu ya kuchuma, ndiyo sehemu ya kupata raha katika marhala nini ya ujana. Wazi? Tayib pia vile vile wafihi inayatu lislami bihadhihi lmarhala. Faida nyingine pia ni kwamba ndani ya kipengele hichi tunaona inayatu lislam e, eh, ulinzi au umuhimu wa Uislam, yani pupa ya Uislam katika marhala hii, bimaana uislam umepupia na umepupia katika kuitazama marhala hii au hifdhu واضح بمعنى hifdhi ya Uislamu eh, kumhifadhi mwanadamu au kijana katika marhala hii bikhasatan litaadhimi athariha hasa kwa ule ukubwa wa athari zake ala mustakbali hayati sahibiha juu ya mwelekeo wa maisha ya huyu mwenye ujana huo Uislamu umepupia sana katika kumwelekeza kijana. Na kwa nini? Kwa sababu lengo ni kwa sababu nafasi ya ujana athari yake ni kubwa katika mwelekeo wa maisha yake. Hapo ndipo anatengeneza maisha na hapo ndipo anaweza akayaharibu nini maisha yake. Yote haya yanapatikana katika marhala nini ya ujana. Wadhi ya mashaikh. Ndio maana Mtume sallallahu akasema ya maashara shabab akiwaeleza vijana kutokamana na umuhimu wa nafasi ya ujana. Mwanadamu anapitia steji mbalimbali, aanza kuwa mtoto, anakuwa ni kijana, mtu mzima, mtu wa makamu ya kati, anazeeka. Kwa ukizitafiti marhala zote, steji zote hizi, nafasi ambayo ni hot cake ni nafasi ya nini? Ya ujana, ambapo kijana akiwa sawasawa dini yake na mengine pia atakuwa sawasawa, lakini tukimpoteza kijana katika umri huu basi pia tumempotezea mwelekeo wa nini wa maisha yake wazi ya wazi ya ikhwa طيب katika mambo ambayo yanaonesha Uislamu kuwa umetilia umuhimu jambo la vijana na ukaliangalia kwa jicho la kina kuna hadithi nyingi sana ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawazungumzia vijana na musannifu rahimahullah ameorodhesha sehemu ya hadithi hizo ya kwanza ni hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam asema sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu watu wa aina saba Allah atawapa kivuli siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha nani cha Allah miongoni mwa watu hawa aina saba waliotajwa ni mmoja kati yao ambaye ni shabun nashaa fi taati llah ni kijana ambaye makuzi yake yamekuwa katika kumtii nani Allah tabaraka wa taala na hadithi hii akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa man wa Muslim hadithi ya pili inayoonyesha kwamba Uislamu umetilia umuhimu swala la vijana katika umri wa ujana ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema yaatikum shababun min aqtari al-ardh watakujieni vijana kutoka katika pande za nini za ardhi hadithi hii ni hadithi ya abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسلم alisema sayatikum shababun min aqtari al-ardh watakujieni vijana kutoka pande za ardhini yatulubuna alhaditha wakitafuta hadithi fa idha ja'ukum pindi watakapokujieni fastausu bihim khaira wausieni nini khairi wazi wa hadithi hii ni abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu na ukamilifu wake ni huo wa hadha akhrajahu al-imam at-tirmidhi wa ibn majah tayib hadithi nyingine pia inayoonyesha eh, kuwa Uislamu umetilia umuhimu na mkazo na kuweka angalizo katika swala la vijana ni hadithi ya mtume sallallahu aliposema la tazulu qadama abdi yawm alqiyama hatta yusala an arba'i kwamba hautoondoka unyayo wa mja yeyote siku ya kiyama mpaka aulizwe kuhusiana na mambo manne miongoni mwa hayo mambo manne likatajwa wa an shababihi fima ablahu kwamba kijana ataulizwa pia nafasi ya ujana wake aliutumia vipi na hadithi hii akhrajahu at-Tabarani fi al-Kabir al-huwairith radiyallahu anhu qadimna wa nahnu shababatan mutaqaribun hadithi hii imeshatangulia kwamba qadimna wa nahnu shababatan mutaqaribun tulikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi eh, tukiwa ni nini ni vijana tuliokuwa tunakurubiana umri hadithi hiyo pia inaonesha nafasi ya nini ya vijana kwamba Uislamu umelitilia mkazo swala la nini la umri wa ujana wazi na hiyo ni hadithi ya nne katika hadithi ambayo tumeisoma katika kitabu chetu pia vile vile katika kipengele hichi ni kwamba fihi almubadara lizawaj, tunapata faida kwamba inatakiwa kuliendea haraka swala la kuoa, litahsini albasari, ili kuhifadhi macho, walfarji, na kuhifadhi tupu, kwamba swala la kuoa latakiwa liendewe haraka ili iwezekane kuhifadhi macho na ili ipatikane kuhifadhi nini tupu wazi wafihi al bihifdhi al lakini pia vile vile faida nyingine katika nukta hii ni kwamba al-inaya bihifdhi al ni uangalizi katika kuhifadhi viungo kwamba Uislamu pia umezingatia na umetazama swala la kuhifadhi viungo kwa nini kwa sababu hivyo viungo fahiya ni'matun ala sahibiha in ra'aha haqqa ri'ayatiha viungo hivyo vitakuwa ni neema kwa yule aliyepewa viungo hivyo ikiwa atavichunga hivyo viungo ukweli wa kuvichunga wazi na miongoni mwa viungo la shaka kwamba tupu pia ni katika viungo wazi na viko vingi kwa hiyo Uislamu pia umetilia mkazo na himizo pia katika swala la kuhifadhi viungo kwani hivyo viungo ni neema kwa yule aliyepewa hivyo viungo ikiwa atavichunga na kuvihifadhi ukweli wa kuvichunga waqad takunu naqamatan in ahmala amraha na vinaweza vikawa kwake yeye ni nakama ikiwa atapuuzia jambo la kuvichunga yani kama mtu hatovihifadhi viungo vyake badala ya kuwa ni neema kwake yeye itakuwa nini nakama itakuwa ni dhiki na itakuwa ni tabu طيب Allah tabaraka wa taala asema katika suratul infitar wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin sawa بمعنى وإن عليكم لحافظين أي وإن عليكم لملائكة حفظة كرامة واضح حفظة كراما حقيقة يوين نيني ونادام من ملائكة أمباو ونوحفاذي نوانانيكا كلا من كتين واضح قيو فلا تقابلوهم بالقبائح eh msiwapokee malaika hao kwa kuwafanyia mabaya kwa kufanya mabaya kwani hakika wao fa innahum yaktubuna alaykum jami'a amalikum wanaandika jumla nini yote matendo yenu yanafanya nini wanaandika واضح طيب katika nukta hii kuna hadithi ya Abdullah ibn Abbas قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعرات فليستتر بثوبه معذرة فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو يجرم أو يجرم حائطا أو ببعيره أو كما قال رضي الله عنه طيب كما قال عليه الصلاة والسلام sababu hadithi يمتم سلم من كل ابن عباس ابن عباس Abbas yasema hakika anawakatazeni ani taari eh kujiacha wazi yani kukaa uchi sawa waoneeni haya malaika wa Allah tabaraka wa taala wale ambao wako pamoja na nyinyi wanaandika yale ambayo eh, mnayoyatenda na hawaachani na nyinyi hao malaika isipokuwa katika moja ya hali tatu hali ya kwanza unapoingia chooni na hali ya pili mtu anapokutana na mke wake makusudio ya janaba hapa ni jima na hali ya tatu ikiwa mtu atakuwa anaoga kwa kisha mtume akasema atakapooga mmoja wenu sehemu iliyokuwa wazi bil'ara bimaana alfadha sehemu iliyokuwa wazi falyastatir bi thawbihi ajistiri kwa nini kwa nguo yake basi aweke aweke stara au achukue stara upande wa nini wa ukuta ajifiche katika ukuta au mnyama wake ikiwa anaweza akafanya nini akamstiri. Almuhim kwamba mwanadamu anatakiwa kuhifadhi viungo vyake, ikiwa atavihifadhi vizuri itakuwa neema kwake yeye, na kama hatovihifadhi vizuri itakuwa ni balaa kwake yeye. Allah anasema, hakika nyinyi wanadamu mna malaika ambao wanaandika yale mnayo yatenda. Pia vile vile Allah asema katika sura nyingine, sura Qaf, asema ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Sawa? Ni kwamba mwanadamu hatamki chochote isipokuwa mbele yake ana nani? Illa walaha man yarqubuha. Sawa? Isipokuwa ana malaika ambaye anamfuatilia muaddu lidhalik ameandaliwa kwa ajili ya hilo liyaktuba ili andike anayo tena kwa mwanadamu hatamki kauli yoyote isipokuwa kuna malaika ambaye anamfuatilia na kuandika anachokitamka pia vile vile Allah sema katika sehemu nyingine katika suratu nur aya 30 qul lil mu'minin sema ewe Muhammad kuwaambia waumini yaghuddu min absarihim bimaana waziwie e, macho yao sawa yaghuddu min absarihim bimaana yakuffu anzarahum anil muharramat wayaziwie macho yao kuto kuangalia mambo ya haram wayahfadhu furujahum na wahifadhi tupu zao pia vile vile Allah sema sehemu nyingine katika suratul qasas aya 55 wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu na pindi wanaposikia laghwa upumbao na upuuzi a'radu anhu wanafanya nini wanapuuzia hawataki upenye katika masikio yao tayib pia vile vile Allah sema katika sura Yasin aya 65, alyawma nakhtimu ala afwahihim, leo eh, tutafanya nini? Tutafunga ndimi zao, bimaana natuba, tutatia mihuri katika midomo yao. na aidihim, na itatueleza mikono yao. Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, na itatoa ushahidi miguu yao kwa yale ambayo ilikuwa ikifanya nini, ikiyatenda. واضح طيب Pia vile vile Allah anasema sehemu nyingine katika sura Fussilat, aya zote hizi zaonesha nafasi ya viungo kwamba ikiwa utavitumia vizuri itakuwa ni neema na kama hutovitumia vizuri itakuwa ni nakama kwako wewe, kwa sababu tutaona hapa vitakuja kutoa ushahidi siku ya nini ya Kiyama. Allah asema sehemu nyingine katika suratul Qasas aya 21 waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina akinukuu watu siku ya kiyama watasema kuziambia ngozi zao watazilaumu wazi watalaumu ailamu a'dhaahum wale watu waovu waliaadhu billah watalaumu viungo vyao na pia vile vile watalaumu ngozi zao Wakati gani watalaumu viungo vyao na ngozi zao? Ni pale ambapo ngozi zao au viungo vyao vitakuwa ni vyenye kutoa ushahidi wa yale waliokuwa yakiyatenda. Sababu Allah anasema tatia mihuri katika midomo yao, alafu viungo ndivyo vitatoa ushahidi, alifanya kadha wa kadha wa kadha. Sasa hao watakaokuwa na hali hiyo, waliyadhu billah, baada ya kuona hivyo, waqalu lijuludihim, watasema kuziambia ngozi zao, lima shahidtum alaina kwa nini mnatutolea ushahidi dhidi yetu qalu viungo vitajibu na ngozi antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay kwamba ametutamkisha Allah ambaye yeye ndio ametamkisha kila kila kitu ni amri ya Allah tabaraka wa taala wazi طيب قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم ya kauli ya mtume aliposema man lam yastati fa alayhi bisawm, na yule ambaye hatakuwa na uwezo basi afunge. Fa inna lahu wija, hakika hiyo ni nini? Ni kiziwizi. Katika kipengele hichi kuna faida ya kwanza, adhimu athari saum, ukubwa wa athari ya funga, kwamba funga ina athari kubwa fi ighdadi albasar, katika kuziwia nini macho wa tahsini alfarj na katika kuhifadhi nini tupu faida ya pili bayanu wasaili shar'iyya tunapata ubainifu wa njia za kisheria katika kipengele hichi litahadhibi ai litarbiyatin katika kulea na kutengeneza shahawatul insan shahawa za mwanadamu wa adamu lujui ila ghairiha na kuto kuzielekeza katika sehemu nyingine wazi faida ya pili katika nukta hii waman lam yastatif alayhi bisawm ni kwamba tunapata faida kuwa bayanul wasail ubainifu wa njia za kisheria litahdhibi shahawatin katika kuzitengeneza au kuzilea shahawa za mwanadamu katika kulea matamanio ya mwanadamu wa adamu lujui ila ghairiha na kuto kuzielekeza hizo shahawa zake au matamanio yake katika kitu kingine kwamba mwongozo wa kisheria umetupa mwongozo hapa unatuonesha njia za kuweza kutengeneza na kulea matamanio ya nafsi kabla ya kuelekezwa katika kitu kingine imaana kabla hujachukua hatua nyingine funga funga hii itaziwia matamanio yako wazi طيب kabla ya kuelekea katika kitu kingine kama vile ametaja kal istimna kama vile kupiga punyeto kwa Kiswahili master masturbation wazi alladhi yadhuru njia ambayo hiyo inadhuru wala yanfa'u wala haina manufaa wala yanfa'u wala haina manufaa wayahdam wayahdam na inafaa nini eh inaangamiza wala yabni na wala haifanyi nini haijengi njia hiyo wafihi pia vile vile katika kipengele hichi kuna faida kuwa albu'du an kulli ma yuthiru shahwa kujitenga mbali na kila chenye kuamsha shahawa albu'du kujitenga mbali an kulli ma yuthiru shahwa kutokamana na kila kinachoamsha hisia mimma la yajuzu shar'an katika vitu ambavyo havijuzu nini kisheria kwamba ujiepushe navyo kila ambacho kinaweza ikaamsha hisia zako ujitenge nacho kwa sababu hakifai kisheria wazi fihi pia vile vile anna du'at alkhair hakika walinganiaji katika khairi hum aula nasi bilmubadara ila zawaj wao ndio watakiwa wewe ni wa mwanzo kufanya haraka kwenda kuoa wale walinganiaji walinganiaji katika khairi watakiwa wao ndio wawe mstari wa mbele katika kuliendea haraka swala la kuoa lialla tushghila nufusuhum lialla tashghala nufusuhum bima yadhurruha ili zisije zikashughulishwa nafsi zao na yale ambayo yanaweza yakazidhuru min fitani shahawat kama vile fitna za nini za matamanio wa hatta yakunu qudwatan lighairihim na mpaka wawe ni mfano kwa wengine Pia vile vile wafihi anna ala man yatawalla al-inaya bi shababil muslimin, yule ambaye anasimamia yatawalla al-inaya, anasimamia uangalizi bi shababil muslimin, wa vijana wa Kiislam Yeye ni msimamizi wa kuwatazama vijana wa Kiislam an yas'a lihifdhihim, afanya haraka kuwahifadhi min fitani shawat kutokamana na fitna za shahawat, wa min babi aula na katika la mwanzo kabisa fitanu shubuhat fitna za nini shubha <clears throat> kwanza aanze fitna za shubuhat pia vile vile afate fitna za nini shahawat sharitatun kwa sharti an yakuna dhalika liwe jambo hilo linaloendea hasba nususi shari ni kwa mujibu wa dalili za kisheria wifqa manhaji salafi al-umma zikiafikiana na mwenendo wa masalafi wa umma huu bimaana sahaba radhiyallahu عنهم فنكتفي بهذا القدر اليوم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم